Ве поздравувам, браке и сестри, и посакувам Божи благослов. Фатија жешките денови, но истовремено тие денови се и многу светли денови. Барам по тоа е позната нашата земја, која што сака и на своите национални символи да го става сонцето. Јас би сакал денес да започнам со една тема која што може би ќе предложи следната сабота сигурно, а за воиднина не знам, не гарантирам. И пред да ви кажам зашто се работи, би сакал да ве подсетам на една моја изјава од квадрат семејатата сабота, но пред да го направам и тоа, ќе отвориме заедно во Евангелието според Јован, петата глава. Евангелие според Јован, петата глава. Последно време многу интересни теми ми се вртат кои што имаат врска со ова Евангелие и тоа сосем случајно со значи, независно од тоа што секоја сабота попладне се зборува за Јован. Како и да е, тоа значи дека овие мисли, кога ќе дојдат повторно на ред, овие стихови, мислам, кога ќе дојдат повторно на ред за сабота попладне, повторно ќе се кажуваат и со тоа нивната поука може да биде по приемчива, по разбирлива. И ги прочитав познатите зборови кои што Исус ги кажал пред Синедрионот во 39 стих. Вие ги истражувате писмата, зашто мислите дека во нив имате живот вечен, а токму тие сведочат за мене. А потоа вели, но не сакате да дојдете кај мене, за да имате живот. Беше поставено едно прашање од брат Часлав, деновиве, на интернет беше поставено тоа прашање. Што мислите, зашто евреите, иеко ги проучувале писмата, значи, ја истражувале Библијата, законот и пророците, не можеле во тие писма да го видат, да го откријат Спасителот, Христа, така што кога тој дошол, ниту пак го препознале. А со тоа ниту и го примиле како таков. Како е може да се случи ваква, вакво нешто? Значи, луѓе со години па ако тука ја додадеме и традицијата, значи со векови, проучуваат Библија, зборовите на пророците, па сепак да не можат да ги, да ги откријат во тие зборови, во тие пророќства, во тие книги, сите оние описи на Спасителот, да не можат да го препознаат тогаш кога тој е дошло. Одговорот што јас го дадов гласеше слично на ода реченица што ја кажа во Кавадарци. Кога ја проучуваме Библијата, значи во Кавадарци е реков вака, кога ја проучуваме Библијата, ние не треба во Библијата да се најдеме себе си во оние текстови кои што зборуваат за слава. А, например, адвентистите се склони така да прават, како и евреите. Јас кога прв пат дојде во црква, од проповедникот ми беше кажано дека а, Јован Крстителот бил вториот Илија, а третиот Илија, кој е? Тоа сме ние, Адвентичката црква е третиот Илија. Потоа, склони сме да кажеме, кој сме ние, односно, кој е ангелот во Откровение 18 глава? Е, тоа сме ние. Или, ако не целата црква, тоа се некој од нас. Некој остаток во, во самата црква. Некои реформатори во самата црква. Евреите го правеле истото. Тие ги читале светите списи, меѓутоа во нив тие ја барале својата слава. И сега ќе видиме во продолжение што им кажува Исус. Значи, застанавме кај 40 стих, а пота од 41 надолу се вели од луѓе слава не примам. Но јас знам дека во себе љубов Божја немате. Значи, еве една причина. Дали може да ја прочувате Библијата, а да немате Божија љубов во себе, како е тоа можно? Можно е, ако во Библијата ја барате својата слава. Се секавате пред многу години, ви го цитирав она пророќство од Елена Вајд, беше во избраните сведоќства, не секам точно сега каде, каде што таа вели некој ќе дојде беше тоа во контекстот на последниот Илија, некој ќе дојде, сега само ќе парафразирам, меѓутоа, тој што ќе дојде и кој што ќе ја пренесе, ќе ја донесе пораката на последниот Илија, значи Илановец зборува за некако за некој поединец, нему водачите на црквата ќе му се обратат и ќе му речат со наши зборови, абе, кој си ти да ни делиш памет? Односно, Елена Вајд вели, дека ти не си доволно учен, така ги потребува тие зборови, ти не си доволно учен, за да можеш нам да ни ги толкуваш овие работи. Ова, овие збори може да се примерат на било кој во дадена ситуација. Може се примени на магарето во времето на Валам, односно магарицата, може се примени на Джонси Вагонер, 1888. Значи, било кој може да дојде денес, поединец, со Божија порака, ние да го отфрлиме. Да го... Зошто? Затоа што во нас не постои Божијата Значи, како прво, ние не можеме да препознаеме Треба да имаме мудроста да препознаеме. А и мудроста и љубовта Божја се од Светиот Дух. Брат Боча спомена во пауката постои разлика помеѓу смелост и дрскост. Еве, си дозволувам или си земам храброст да речам. Зошто ховините светци оставаат впечаток на дрскост кога одат да мисионираат? Па те како прво верува дека Светиот Дух не е личност, туку дека е дека е некоја безлична енергија. Според како е можно како е можно тие самите да го имаат Светиот Дух кога го порекнуваат како личност. Затоа тие често пати оставаат дрзок впечаток во во своето мисионирање. Добре, да не навлегувам понатаму. Понатаму Исус вели И еве сега, кој е клучниот елемент? Јас дојдов во името на мојот Отец и не ме примате. Исус дошел во името на Отецот, значи на еврејскиот Бог, бедеќи паганските народи него обожувале тој Бог и го обожувале паднатите ангели или некои своји измислени божества, или некои луѓе кои што биле прогласени за божества. Јас додав во името на мојот отец и вие не ме примате. Но сега забележете го вториот дел од стихот. А некој друг, ако дојде во свое име, ќе го примите. Видите колко интересно. Евреите, историјата познава повеќе случаеви на лажни месии, кои што дошле, го повеле народот во еден занос, верски фанатизам, до таму што и кренале станија против римската власт или против било кој е, непријател, од разни времења, се прогласиле себе си значи, за Месија и сето тоа завршило со пропаст и катастрофа. Последниот таков лажен Месија беше Симеон Бар Кохба од второто еврејско востание во вториот век, кога Ерусалим повторно бил разурнат до темел, храмот веќе бил разурнат едно 60 години пред тоа, во првото востание, Но овој пат целиот Ерусалим бил разорнат до темел и царот Адријан наредил сите евреи да бидат иселени од Палестина и никој, нито еден евреин да не смее веќе да живее во Палестина после тоа. Значи, тоа, тоа беше дефинитивен крај на старото еврејство. После тоа евреите, значи, како безкуќници живеат само во диаспората со векови, се до средината на 20. век, на минатиот, значи, кога повторно се населуваат во Палестина и ја формираат современата држава Израел. Зошто евреите биле толку склони и толку лесно приемчиви за лажни месии, за лажни Христоси? Има во Библијата пример на еден јуда Галилеец, што се споменува, самиот Гамалијел го споменува во Синедрионот како пример. Тој живел пред Христовото пред да се појави Христос, значи кога Исус бил ви дете, да речеме, во Назарет, го повел народот во бунт против римјаните, но сето тоа се завршило страшно. Гамалијал веројатно не сакал да каже нешто повеќе, дека човекот се прогласил за Месија, туку само кажал дека Јуда Галилејецот излегол и мислејки за себе си дека е нешто. Или што би рекле ние, некој и нешто. Денеска. Зошто евреите биле склони да прифакеат лажни месии? А вистинскиот месија бил толку тежок за прифаќање. Значи, освен љубовта Божија што ја немале, тоа веќе беше споменато во 42 стих, Видете што се кажува во 44-тиот понатаму. Како можете вие да поверувате? Кога примате слава, еден од друг, а славата што е од единиот Бог, не ја барат. Е, ова е причината за која што ја сакам да размислуваме. Читајќи ги светите списи, евреите во нив ја барале својата слава. Сакале да примаат слава еден од друг. Се разбира, тоа е нешто што година грешто човечко срце. Например, и Пилат и Ирод Антипа биле доста скарани меѓу себе, како ривали. Двајца вазални, значи едниот бил римски наместник, другиот вазален крал. Антипа никогаш не бил задоволен што Јудеја, јужната провинција, е директно под римски наместник. Тој сакал како во времето на татко му Ирод Големиот, да биде цела, целата хананска земја под негова власт и можеме да си предпоставиме зашто не се мирисале со денешен речник. Меѓутоа Пилат, кога имал проблем со Исуса, со тој жежок компир, му текнало шанса да се ослободи од Исуса, ќе го пратам кај Ирод, па он нека го суди, он нека се расправа со него, јас да си останам раат. И Антипа тоа го сватил како чест, него му годело да прими таква слава од представникот на римскиот Цезар. Дори писмото вели потоа дека после тој настан, овие двајцата се смириле меѓу себе, почнале да се сакаат, како што сега се сакаат Бранко и Лјупчо, под наводници тоа сакаат. Луѓето се склони и сакаат да примаат слава еден од друг. Тоа е во нашата грешна природа. Меѓутоа, во, во нашата грешна природа не е својствено да ја бараме славата на друг, па дури ако тој друг е единствениот Бог. ајде да довршиме главата. Немојте да мислите дека јас ќе ве обвинувам пред Отецот. Има кој ќе говори против вас. Мојсеј, на кого вие се надевате. Зашто ако му бевте верувале на Мојсеј, и мене ќе ми поверувавте, зашто тој пишуваше за мене. Ако пак на неговите напишани работи не поверувавте, како тогаш ќе им поверувате на моите зборови? Темата би ја насловил Божијата слава. Еврејскиот народ не ја побарал и не ја барал Божијата слава во сето ова. Бидејќи копнел по својата слава, тогаш било многу лесно да се прифати и лажно учење, да се прифати и лажен Христос, лажен Месија. Зошто? Бидеќи сите тие, како денешни политиканти, на народот му ветуваат слава. Лесно ќе се најде некој кој што ќе ни понуди слава, самиот Луцифер, кога не можел да го скрши Исуса во двете, првите две искушенија во пустинјата, која беше третото? Му понудил слава. Како можело и тоа да запали кога Божиот син се откажал од многу поголема слава, доброволно, па сега ќе запали славата што ѓаволот ја нудел од овој свет Знаете, пред некој ден случајно видов, не се ни секам каде го видов, дали, дали на интернет или во некој вестник, или во некоја реклама, не се секам каде го видов. Мегутоа, вака глаше реченицата. Ева ќе ви признам дека јас многу-многу не сум упатен во тоа која е личноста што ќе ја споменам. Мегутоа, реченицата гласеше вака. Дури и јас, кога ќе се разбудам наутро од кревет, не личам на Синди Крафорд. А од оздола подпишена, таа што ја дава таа изјава, Синди Крафорд. Ја не знам како личи Синди Крафорд, ниту на Сабајле, ниту на некој друго место, да предпоставувам, а поправете ме ако грешам, дека се работи за личност која што грешниците од овој свет ја сметаат за славна. Што е тоа што луѓето од овој свет го прават за да бидат славни? Значи, тие кои се разбудат са бајле, личат на вампири, Односно, како што се изразил Мартин Лутер за себе си, јас не сум ништо друго, освен една скапана вреќа со црви. Бидеќи ние сме живи трупови, тела кои што се распагаат. Старењето не е ништо друго, освен распагање. Зошто луѓето сакаат и се разбира тие кои што тоа најмногу може да си го дозволат, најмногу и го прават, тие што имат повеќе финансиски средства, во овој свет зборува, сакаат што е можно поубаво да изгледаат. Еве да прочитаме еден цитат Од книгата на Милош Богдановиќ потекло и деградација. На 48-та страница од книгата. Како може поинако да се објасни, односно тоа ќе го прочитам после тоа, прво овој пасус. Склоноста на човекот кон секое надворешно украсување, шминкање, ставање на себе разни пудери, драгоцени, блескави драгоцени камења, благородни метали, ја открива неговата потреба да ја сокрие, да го сокрие срамот на својот реален изглед и пред себе, и пред другите, за да го надомести на тој начин што? Недостигот на некогашната Божја слава, Јас тука би го прекинал цитатот. Секој човек во себе, длабоко во својата свест, содр, задржал некое секјавање, некој спомен од Божијата слава. Еве сега вториот пасо што го започнав пред тоа. Како поинаку да се објасни човековата примена на поимот кој што го опишува сјајот на светлината на изгледот на некоја личност – кога понекојаш можеме да слушнеме како луѓето велат, неговото лице блеска од радост. Свети од радост. Зошто луѓето, кога сакаат да ја опишат радоста што се изразува на нечие лица, лице, го употребуваат овој глагол, блеска, свети. Зошто светлината е во прашање? Зошто на некои славни личности од овој свет, некогашни цареви или кралеви, меѓу друго останатите титули им се обраќале и со ваша светлост. Не знам дали тие светеле некако. Зошто во човековата свест, ако некој свети, тоа е поим за, за слава. Знаете кога еден обичен ангел, најмалиот во Божито царство, би се прикажал денес во Холивуд, например, во својата, со својата вистинска слава, како што изгледа, знаете како би реагирале луѓето во овој свет, вклучувајќи ги и тие најславните, како секој мајмун кога некаде ќе избие пожар или оган. Сите животни бегаат од оган, бегаат, се плашат инстинктивно од манифестација на светлина. Неочекувано. Значи, што тоа е оган. Ако човекот настанал од животни, би требало и тој така да реагира а не во својата свест да бара начин како да изгледа пославен и пославен, што е можно, ако е можно дури и да свети. Или братот Милош поставува едно друго прашање. Како е можно со помош на теоријата на еволуцијата да се објасни дека во овој свет попрво обстанале оние организми кои што имаат чувство на срам од оние кои што воопшто го немаат. Кој има повеќе предност во борбата за обстанок? Оние кои што имаат срам или оние кои што немаат? Значи, според тоа што самите луѓе го говорат во светот, Кој повеќе успева во овој свет? Ако под успева се подразбира што повеќе пари, што повеќе власт, оние што имаат срам, или било, каква, било каков поим за чест, или оние што го немаат. Што го немаат. Според тоа, ако човекот настанал според еволуција, на страна што не можел да настане така, <laughs> но ако би настанал, тој тој во себе никогаш не би требало да чувствува срам, да има свест за слава, чест, од една страна, и за срам, голотија, од друга страна. Видите, денеска живееме во свет кога луѓето се најрасипани од било кога порано, значи неморалот е нај, најнизок од било кога порано, па сепак се уште не гледам луѓето да почнат голи да одат на улица. Дори никога е лето, само освен на некои плажи се разбира, но се уште луѓето имаат срам од голодија. Зошто е тоа така? Зошто животите не се срамат што се голи? <laughs> Знаеме зашто. Апостол Павле вели, сите сгрешија Римејаните трета глава, 24 стих, ако не се лажам. И се лишени или ја загубија Божјата слава. Што представува таа слава? Што представува Божјата слава? Да прочитаме еден многу убав текст. Односно, ќе прочитаме два текста за сега. Прво да отвориме во второто послание до Коринтијаните, познати зборови исто така. Но овој пат нема да се задржуваме многу на нив, како во случајот кога зборувавме за Стариот и Новиот Завет. Туку само ќе се подсетиме на нив. Второ послание до Коринтијаните, која глава? Треба да погодите на која глава ќе отидам. Се разбира ќе погодите ако сте добро запознаени со Библијата. Трета глава. Гледам од кој да почнам пред тоа да не биде Ај, од 11-тиот ке започнем. Зашто, ако е славно она што е минливо, тоа беше Стариот Завет, тогаш многу пославно ќе биде она што е трајно. Се мисли на Новиот Завет. Имајќи пак таква надеж, ние действуваме со голема слобода, вели апостол. А не како Мојсеј, што ставаше превес на лицето свое, за да не можат синовите Израелови да го видат крајот на тоа што е минливо. И сега тука апостол Павле ни ја дава истата причина што Исус им ја кажал на евреите во Синедрионот, зашто тие не можат да го препознаат Него и да го видат крајот на тоа што е поминливо, значи на Стариот Завет. 14 стих. Но умовите нивни заслепеа, бидеќи и до ден денес кога се чита Стариот Завет, им стои истиот превес. Зашто само Христос го симнува. Овие збори им подсетуваат на оние од апостол Лука. Тогаш им го отвори умот да го разберат писмот. Исус им го отворил умот на своите ученици да го разберат писмот. Значи, Христоите ученици три и пол години одејки со Исуса, гледајки ги нивите чуда, слушајки ги нивите зборови, се уште не го разбирале писмото, се уште им стоел еден превес пред очите. Исус им го симнал тој превес дури после своето воскресение, бидеќи се вели дека им го отворил умот за да го разберат писмото. Меѓутоа на повеќето евреи умот им останал ослепен затоа што само Христос може да го отвори, само Христос, вели Павле, може да го симне тој превес Сега тој превес не е на нечие лице, како во случајот со Мојсей, туку во нивните срца. 15 стих вели, па така и до ден денес кога се чита Мојсей, превезот им стои на нивното срце. Но кога ќе се обратат кон Господ, превезот им се симнува. А Господ е духот, каде што е духот Господов, таму има слобода. И сега 18 стих, Ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како од Духот Господов. Апостол Павле вели дека новиот завет, за разлика од стариот, просто кажено, представува директно гледање, способност директно да се гледа и да се живее во присуство на Божијата слава. Затоа на Новиот Завет не му треба завеса, како во Старозаветното светилиште, која што ќе ги штити евреите од онаа слава што била во светината на светиње, во која што само еднаш годишно смел да влегува првосвещеникот, а и тој со голем страх. А зошто пак се споменува превезот на лицето Мојсејево? Зошто буквално Мојсеј требал да, да носи, да биде облечен како муслиманска жена? Кога се симнувало од гората Синај. Да го почитаме тој текст во втора книга Мојсејева, 34 глава. Значи, излез, втора книга Мојсеева, Три и четири, тоа би било последната глава од оваа книга. Од 29 стих читаме Излез, втора книга Мојсеева, 34 глава, од 29 стих. Кога Мојсе се симнуваше од планината Синајска, ги држеше во рацете своји двете плочи. Но слегувајќи од планината Мојсе и не знаеше, немаше одгледало со себе, Мојсе и не знаеше дека кожата на лицето му зрачи, е светел. Тешки милиарди би дале денешните богаташи да светат како Мојсей. Кога се симнуваше од гората Синајска. Можеме да се го замислиме ово. Зошто светала кожата на неговото лице? Зашто Бог разговараше со него. Целата планина светала горела од Божијата слава. Тридесетиот стих. И бидејќи Арон и сите израелски синови го видоа Моисеј како и тоа дека лицето му зрачи, се плашеа да се приближат до него. Ако синовите Израилеви се плашеа, што остана за паганиве? Како би реагирале денес грешниците во овој свет со се нас самите, кога би биле сведоци на Божијата слава? Триесет стих, е, 34 и стих, Подобро 33-тиот А кога Мојсей престана да зборува со нив, го покри лицето свое со покривало, ево го тој превес. Но кога Мојсей излегуваше пред Господа за да зборува со него, го креваше покривалото, додека не излезеше. А штом ке излезеше, им кажуваше на синовите израелски се што му беше заповедал. Тогаш синовите израелски го гледаа лицето Мојсееве како зрачи. Мојсе пак го покриваше лицето свое со покривало, додека пак не влезеше да зборува со него. Овде гледаме дека Божиот народ, евреите, не можеле да ја поднесат Божијата слава. Адам и Ева, кога сгрешиле, можеле да ја поднесат Божијата слава? Бегале се плашеле, се криеле. Зошто? Кога е единствено, како што вели Елена Вајд во книгата Патриарци и пророци? Кога тие можеле со радост да го пречекаат својот Создател, секогаш кога доаѓал да ги посети во градината? Пред гревот, а зошто? Која е разликата? Од внатре знаеме која е разликата. Чувство на срам, вина, и така натаму. Заради, тоа, заради таа причина и ден денес, ние не би сакле да се појавиме пред лицето на некој кому му должиме нешто. Или сме му сгрешиле нешто. Освен, ако не имаме, ако не сме така просветлени, да, да се покаеме и тоа да го решиме на христијански начин. од надвор, затоа што тие на себе ја носеле Божијата слава. Човекот бил облечен во Божијата слава. Тука ќе престанеме, но како вовет во следната сабота, ако даде Господ живот и здрави, ќе завршам со еден друг познат текст, книга на пророкот Езекијел прва глава. Еве на ситуација кога Израел бил посрамен, поразен, одведен во вавилонско робство, Ерусалим и храмот порушени, целата нивна гордост разбиена, И тогаш Езекијал ја прима својата прва визија. Зборувајќи за оние животни што ги видел, слични на оние четири суштества во откровението, од 26 стих панатаму, пророкот вели над сводот пак, над главите на овие животни, на овие ангелски суштества, имаше нешто слично на престол, како да беше од каменот сафир. Ако се секавате на некои проповеди од брат Борче, знаете зошто бил од сафир престол. А на престолот од озгора е нешто слично на човек. Не вели човек, туку нешто слично на човек седеше на престолот. И видов потоа нешто усвитено како бронза, а внатре во него наоколу оган од бедрата угоре, а од бедрата удолу видов слично на оган, а околу него имаше светлина. Како што изгледа виножитото во облаци во дождовен ден, таква беше таа светлина наоколу, која што блескаше од овој што личеше на човек. Кој бил овој што личеше на човек? Втора глава, први стих. Такво беше видението на сјајот од подобието на славата Господова. Пророкот ја видел во визија славата Божија. Кога го видов тоа, паднав ничкум, И го чув гласот на оне кој ми зборуваше и тој ми рече, сине човечки, стани на нозе и јас ќе говорам со тебе. Кој е тој што му зборува на пророкот? Кој е тој човек што седеше на престолот? Тоа не е човек. Пророкот не видел, не видел човек што седи на престолот, току некој што личеше на човек. Зошто личеше на човек? Затоа што човекот бил создаден според Божиот лик, според ликот на оној што седеше на престолот. А околу него оган и сјај и светлина, наречена Божијата слава. Ке продолжиме следната сабота. Нека му е фала и слава вечно. Амин.